Obiteljsko gnjezdo Pozdrav svim slušateljima u još jednoj emisiji Obiteljsko gnjezdo, emisiji posvećenoj mjestima i mještenima u vukovarsko sremskoj županiji. U današnjoj emisiji posjetili smo Bogdanovci, selo blizu Vukovara, vukovarsko sremske županije, te razgovarali s načelnikom općine Bogdanovci Jurajom Mihajlovićem te s Dejanom Milićevićem, uspješnim poljoprivrednikom koji živi u Bogdanovcima sa suprugom, troje djece i majkom u zajedničkom kućanstvu. Gospodine Mihajlović, opišite nam u kratkim crtama općinu Bogdanovci u kojoj vi ste načelnik. Ništa, evo, općina Bogdanovci e, ovaj, osnovana iz Domovinskog rata 1993. godine. Nakon povratka i nakon stradanja na naše općine i razaranja, općina Bogdanovci i sva tri naselja i Bogdanovci i Petrovci i Sinjarevci su se podigli na noge, obnova je prošla, radimo iz dana u dan. Općina Bogdanovci sada momentalno, u stvari po službeno od 2011. po zadnjem popisu imala je 1960 stanovnika, e, sada je opet to vjerojatno nešto manje. E, evo, mjesto Bogdanovci ima okvirno oko 700 stanovnika, Petrovci oko 900, Svinjarovci 350. Sva tri naselja imaju svu moguću infrastrukturu koja je dostupna naravno. Kakav je društveni život u općini Bogdanovci? radimo na ovim našim projektima koje imamo. E, znate i sami da područje općine Budanovci je specifično u tri naselja u, ukupnom broju stanovnika imamo više od 40% nacionalnih manjina, da je to jedna multikulturalna zajednica, e, da je većina od nacionalnih manjina Rusini, da također tu su Srbi i Ukrajinci i surađujemo na, dobrim osnovama sve gradimo, e, pomažemo sve udruge kojih je jako puno za ovu našu malu zajednicu. Imamo od sportskih udruga imamo tri nogometna kluba, svako nasilje ima se po jedan nogometni klub. Imamo e, klub u Petrovcima, stolno klub u Sinjarevcima. Takav isti klub je u Začecima, isto u Bogdanovcima Eh, imamo tri kulturnička društva, tri vatrogasna društva, tri lovačka društva, tako da ovoga, po mojim procjenama, ali naravno i svih koji, ovaj, koji su u tome svemu, koji malo razumiju, ovaj, to, su, to su veliki napori za ovaj, ovu našu lokalnu zajednicu, odnosno za financiranje svih, svih tih udruga. Mi smo ove prošle četiri godine, ali naravno i prije one četiri godine, naravno da smo ovaj, smogli snage da, svaka udruga funkcionira na najbolji mogući način i sve ovaj, dajemo na to da, se te udruge održe, a kako će budućnost biti za, to sve i da li, će se išta mijenjati, to još ništa ne znam. Znamo da u zadnje vrijeme mladi odlaze iz Hrvatske. Da li je to slučaj i u vašoj općini? Možete li nam reći nešto i o problemima sa kojima se susrećete? Vjerujem da naša, zajednica je još uvijek živava, e, bez obzira na one, neke stvari kao mladi, odlaze i neki ne znam Mi tu ne možemo mladim ljudima zamjeriti, ako imaju negdje bolji posao, odlaze, jer ovdje, ne samo ovdje u našoj općini, već i u regiji šire, ovaj, je situacija takva, e, posla nema, e, Radi rade se možda neke stvari, neki projekti koji, uopće, su, koji sada u ovo doba krize, u navodnicima, ovaj, se možda ne bi trebali raditi, ulažu se nekakvi veliki novci u neke velike infrastrukturne e, projekte, kao što su kanalizacije, iako nemam ništa naravno protiv kanalizacije, evo ovdje završamo u Bogdanovcima, nakon godine i po dana izvođenja, <clears throat> e, rade se po okolju, rade se neke obilaznice, nekakvi projekti megalomanski, koji jednostavno odnose silan novac. Po mom mišljenju ovo, trebalo bi u tom dijelu bi trebalo <clears throat> taj novac usmjeriti u nekakve razvojne projekte gdje bi se ljudi i mladi ljudi mogli zaposliti. E, samo ja kao jedan načelnik <laughs> općine, jedne male općine, ja ne mogu puno na to utjecati e, i naša politika tu, tu možda ne može pomoći, ali ukazujemo <clears throat> ukazujemo na te stvari i ovaj, čak e, i neki koji su uložili stotine milijuna u nekakve projekte naših zajedničkih sredstava, sigurno se sada nelagodno osjećaju što su potrošili novac tamo gdje možda nisu smjeli. Jer ti projekti, svi projekti ti, e, evo uzmemo za, primjer općinu Lovas, na, uložili su stotine, tisuće, stotine milijuna kuna su uložili u infrastrukturu i projekte, ali opet nisu ništa napravili. Uložili su novac samo u, u pogrešnom smjeru. <clears throat> evo recimo primjera, naša općina nije nikad, nije napravila taj, takav jedan projekat, sva sreća, sva sreća, ili bi se jako loše osjećali zbog toga. E, jel, evo, općina Lovac je, na primjer, napravila gospodarsku zonu gdje je uložila desetine i desetine milijuna kuna sa svom infrastrukturom i ta gospodarska zona naravno ne radi. Uložili su u športsku duranu koja, mislim, ono, po svojim, po svojim proporcijama, po svojim, po svojim bi mogla komotno biti u nekom gradu, a ne u jednom selu. Vatrogasni dom koji bi se ne bi postidio da bude u centru Zagreba. Oni su uložili novac, pa i napravili Sakomlajsko jezero koje ničemu ne služi, isto milijuna kuna. I meni je žao, evo to je jedan primjer, ali nije to samo općina Lovas, naravno, ima tu, ima tu stvarno ovoga, E, lokalnih zajednica koje uopće ne razmišljaju, lakše su došli do nekakvih projekata, sredstava za projekte, lako su došli do sredstava za izvođenje takvih stvari. E pa sad, ja ne znam, jer pazite, ne može, ne može ovaj, obitelj, jedan mladi čovjek živjeti od toga što tamo ima nekakva prazna gospodarska zona ili prazno akumulacijsko jezer koje ničemu ne služi, ili prazna sportska zorana ili dječji vrtić. Ovoga, ja, ja moje mišljenje da bi se ja jako loše osjećao da sam da sam tako šta uradio, da sam tako šta Mislim, mi ovdje u općini Bogdanovci imamo e, naš najveći prihod, izvore prihod, od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta. <clears throat> To ide nekada naplata malo teže, malo, malo lakše. Međutim, ovoga, ja vjerujem da će, da će Bogdanovci ovaj, svoći snage i održati održat se ovaj, sa, u tom smjeru da građani i svi mještani sva tri naselja imaju što kvalitetniji život i što, što bolje uvjeti za život. Gospodine Dejan, koliko se bavite poljoprivredom i može li se danas živite od poljoprivrede? Pa poljoprivredom se bavim od rane mladosti, od svoje 13-14 godine. Već ovaj, a živjeti se može, ali se mora raditi velike površine. Sa malo zemlje se ne može opstati. Koje kulture izgajete i čim još gospodarite? Koliko to isplatljivo? Od kultura e, sijem pšenicu, ječam, e, kukuruz, soju, suncokret. To je to. Repu, ne? I teško to. Je teško? Pa ima posla dosta, imam još uz to, stočarstvo se bavim, imam 20 e, krmača i ovaj, nešto u tovu tih svinja i tako. Ima dosta posla. Svi radimo. <laughs> Kakva po, vama budućnost poljoprivrede i celog sela? budućnost poljoprivrede? Pa ne znam u kom će smjeru to sve ići. S poticajima, potporama, sve je teško dostupno. Ovaj, tako da, raditi moramo, valjda će ići u dobrom smjeru. <laughs> A koristite vi stručne savjete na županijskoj razini ili nekih sredstava od Europskoj uniji? Od sredstava ništa osim ovog poticaja redovnog. E, zadnje sam imao kapitalno, 2008. sam dobio za neke strojeve što sam uzmeo, od 2008. ništa nisam ni pokušavao jer koliko vidim nije doći dostupno. Ljudi su išli pa nisu prošli nigdje. Ovaj, još ste me nešto pitali drugo. E, sredstava i Europskoj unije? Da, to znači ništa to. Da, od toga ništa nisam ostvario. A neki suvremeni tehnologiji? Pa, ovo što ste rekli za predavanja, budu zimska predavanja, budu nešto iz savjetovne službe, znaju doći kod nas tu u zadrugu bude organizirano ovaj, Ili to vam predavanje. nešto poma, pomože, pomože? Pa uvijek je dobro čuti nešto novo, jel? Mm. Nešto, nešto novo uvijek da čuješ i ovaj, uvijek si pametniji malo poslije nekog predavanja. Ovaj, tako. Dobro. A kako ocenjujete društveni život u, u selu, u vašem selu? Društveni život? Mm-hmm. Što vam najviše nedostaje, kod čega bi treba bi povesti računa? Pa ja baš nemam puno vremena za neki društveni život. <laughs> A mladi ima jedan kafić u selu i ima kulturno-umjetničko društvo, tako da ja nemam vremena za to ništa, ovaj, tako da ne mogu previše o tome. Da. A što bi savjetovali vašoj djece u budućnosti? Mislim, ili da ostaju tu selu, sad, sad prioritet da svi sad baš izlaze iz grada, iz sela, iz države. Šta? Pa, preporučuju djeci da ostanu u Hrvatskoj svakako. Ako se može. Ako bude posla i uvjeta za neki solidan život. Bolje da, su tu u Hrvatskoj, normalno. U selu, selu, tu, Bogdanovci, Vukovar. Ovaj, pokušati se isto baviti s tim. A ili radite sami ili neko vam pomaže? Pa imao sam šest, 7 godina radnika, jedno koji je otišao isto trbuhom za kruhom pokušava ovaj, u Njemačkoj misli da ćemo biti bolje, pa vidjet ćemo. Oće ostati, neće. Supruga mi su zaposlena na gospodarstvu i radi sama. Eto, sad nisam radnik, još novog zaposlio. Oću, neću, nemam pojma, možda će se i ovaj vratiti, ko zna. <laughs> Jel možete opisati svoj radni dan? Ukoliko ustajete i koliko... Radni dan? Da. Pa, tako 6-7 sati, zavisi od potrebe. Kad je gužva, po njivama u polju, jer onda bude i u četiri ujutro i u tri, <laughs> kad moram nešto stići posijati tako. Inače, obično oko 6-7 počnemo. Prvo svinje, svinje pa onda dalje, onda u polje. I naveče isto nema, kad je puno posla, 8-9. Nema radnog vremena. Ili imate hobija i priuštite li večernje izlaske u grad s obiteljem, ljetovanja na moru ili nešto slično? <laughs> Ljetovanje, ljetovanje. Zadnji put, di ste ljeto provodite? A, ljeto, znači, kod nas na Jadranu. Od Zadra dolje do Splita, večerom tu između ide, tako. To uspijemo desetak dana odvojiti. E sad ove godine nemam radnika, <laughs> vidjet ćemo mm. kako ćemo. Najgore je sa stokom, jel? ovaj, svinje neko mora hraniti. Da. A, da. Hobi? Hobi. Što najviše volite? Pa, slabo hobija više imam. <laughs> Prije dok sam bio, dok sam bio mlađi i pecanje i svašta, nemam vremena ni za što. Pa da. A e tako, ne se nekad s obitelji, malo u Osijek, Vukovar. Odemo negdje tako malo. Da. Prvo je posao, tako. Pa da. Pa i posao ti diktira sve. Da.